Zapraszam serdecznie do udziału w, w pracach synodalnych. Una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità. Kā Dieva gars dves šodien? Queremos platicar hoy el sínodo. Ich reden ähm, über den synodalen Weg. Lai arī izteikties varētu gan ticīgie cilvēki, gan priesteri. Mēs iesaistāmies šajā sinodas sagatavošanas procesā. Dārgais klausītāji! Šobrīd baznīcā notiek sinodālais process, kurā dalāmies un uzklausām viens otra pieredzi. Tāpēc arī Rādio Marija Latvija ēterā martā un aprīlī katru ceturtdienu no 9 līdz 11 un no 8 līdz 9 vakarā sinodālais ceļš. Radījumā arī Latvija klausītāji ir astoņi un gandrīz jau divas minūtes ceturtdienā 3. martā ar tevi ētrā priestris Pēteris Skudra. Un arī es Jākaps Reins Pērkuns. Un laiks uh, sinodāliem ceļam. Akal, akal ejam šo, uh, šo ceļu. Uh, mēs uh, to darījām jau no rīta šodien, tad uh, jāatver jēkab eh, pa kreisi otro no augšas eh, failu, pa kreisi, pa kreisi vēl uz leju. Jā, tad varam visi atvērt eh, mājaslapu katolis LV, sameklēt tajā sadaļā, kas ir baznīcas sinodālais ceļš, un tad atvērt kādu no piedāvātajām schēmām. Ir eh, četras eh, schēmas eh, jauniešiem, draudzēm, ģimenēm, kopienu locekļiem. Tur jūs atradīsiet sinodālā ceļa lūkšanu, atradīsiet arī svēto rakstu fragmentu zem lūkšanas, kuru esam aicināti lasīt un pārdomāt. Tad sinodālais ceļš, kas ir sinodālais ceļš, tas ir aicinājums palīdzēt baznīcai saprast, kāda ir tās situācija, kāda ir uh, tad baznīcas, protams, baznīcas misija ir nemainīga, sludināt evaņģēliju visām tautām, visiem cilvēkiem, bet tad jautājums ir tas, kā mēs varam iesaistīties šajā baznīcas misijā un kā baznīca var atbildēt šīs dienas izaicinājumiem. Tāpēc baznīcai interesē tavs uh, tava pieredze, tavs viedoklis klausītāji, tava situācija, lai tad arī baznīcas autoritātes, bīskapi, pāvests var uh, nu, redzēt to kopainu, un uh, kādreiz varbūt uh, mēs sakām, ai, nu ko es jūs tur viens pats varu mainīt, nevienam jau tur nav nu, nekādas, kā saka, labuma no mana no manas pieredzes ir, ir, ir labums, un arī šorīt priesteris Pauls Kļaviņš mums skaidroja, ka tas palīdz gan baznīcai, uh, saprast situāciju, kurā mēs katrs atrodamies, gan arī tad mums pašiem tas palīdz iedziļināties situācijā, saprast sevi, saprast savu kopienu un arī jau tie draudžu locekļi, kuri piedalās šajā ceļā, savās draudzēs ir dalījušies ar pozitīvo pieredzi, sakot, ka, wow, tās sarunas ir tik foršas, tu vari pirmkārt pastāstīt citiem, kāda ir tava pieredze, un to arī dzirdēt citu cilvēku pieredzes, un atklāt uh, varbūt tās lietas, par kurām tu neesi ikdienā aizdomājies. Arī šorīt dzirdētie stāsti daudzi mūs uzrunāja, uh, aizgrāba ar savu autentiskumu, ar uh, savu vienkāršību arī. Nu lūk, un tas, tad arī šie cilvēki ir sacījuši, ka gribētos, ka arī tad, kad šis oficiālais sindālais ceļš beigsies, draudzēs saglabāsies tā iespēja dalīties un kopīgiem spēkiem raudzīties, kur mēs ejam, jo baznīca tad arī ir svētceļojoša baznīca, un mēs visi dodamies kopā, un ir vērts pārunāt, līdzīgi kā svētceļnieki ceļā, piemēram, uz Aglonu vai Santiago vai uz kādu citu svētvietu, dalās kā iet ar šīm grūtībām, priekiem, bēdām, kas uzrunā, kas neuzrunā, tad arī tiek līdz galamērķim līdzīgi, tad arī mēs visas dzīves garumā ejam šo ceļu kopā un esam aicināti dalīties. Tad ko mēs darīsim, Jākam, šodien šajā stundā līdz deviņiem? Uh, nu, pirmkārt, eh, gaidīsim, ka jūs eh, varbūt piezvanīsiet un eh, pastāstīsiet par, par savu dalību, kā jūs piedzīvojat baznīcu. Tātad atgādināšu tālruņa numuru studijā. Jūs varat zvanīt uz tālruņa numuru 67969 67, 969, 131. Uh, un, un liecināt ēterā, varat arī atsūtīt īziņā uz tālruņa numuru 266 77 272. Var izmantot arī WhatsApp. Jā. Un, uh, protams, uh, varat rakstīt arī e-pastu studija at rml.lv. Jā, tā kā klausītāji ceram uz tavu iesaistīšanos, tavu līdzdalību šajā baznīcas kopīgajā ceļā. Baznīca ir ārkārtīgi svarīgs tavs uh, viedoklis, tava pieredze, tava situācija, un tu ar to vari dalīties šeit, Radio Marija ēterā. Tad aicinu iesākt ar lūkšanu, ko mums piedāvā lūgties uh, sinodālā ceļa pārstāvji. Šo lūkšanu tad jūs varat atrast mājaslapā katolis LV. Vienā no šiem formulāriem, šiem moduļiem, kuros tad arī ir izklāstīti tie jautājumi, un pēc tam tad es arī lūkšu Jākabu nolasīt uh, svēto rakstu fragmentu no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas, bet tad iesāksim ar lūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētais gars – Atrodamies Tavā priekšā, sapulcējušies Tavā vārdā. Lūdzam, lai vienīgi Tu mūs vadi, iemājo mūsu sirdīs, māci ejamo ceļu un mūsu kopīgās gaitas. Esam vāji un grēcīgi, neļauj veicināt apjukumu, neļauj neziņai novirzīt mūsu nepareizā virzienā, lai mūsu darbību neiespaido šķelšanās tieksmes. Tevī, lai esam vienoti, lai kopīgi dodamies uz mūžīgo dzīvi, lai nenomaldāmies no patiesības ceļa un pareizā virziena. To visu lūdzam no Tevis, kas darbojies visur un vienmēr, kopā ar Tēvu un Dēlu, mūžu mūžos. Āmen. Tad jākamp fragments no Lūkas evaņģēlī 24. nodaļas. Lasījums no svētā Lūkas evaņģēlī. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi – Nedēļas pirmajā dienā gāju uz ciemu saukt par Emaus, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja kopā ar viņiem. Bet viņu acis tika kavētas viņu pazīt, un viņš tiem jautāja – par ko jūs iedam tā runājaties savā starpā. Bet tie noskumuši apstājās. Un viens no viņiem vārdā Kleofas atbildot viņam sacīja. Tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas tur šajās dienās notika. Viņš tiem jautāja, kas tad? Tie viņam atbildēja, tas, kas notika ar Jēzu nāzarieti, pravieti, kas bija varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā. Un kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi un piesita viņu krustā. Bet mēs taču cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izraēli. Un tagad pēc visa tā šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz, uz kapu, bet neatradušas viņa miesu, atgriezās stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad, uh, Tagad kādu brīdi pārdomāsim dzirdēto svēto rakstu fragmentu, atskaņošu tad arī Kaspara Dimitra izpildīto skaņdarbu balstīt uz šo rakstu vietu un tad aicinam tevi klausītāji dalīties ar savu pieredzi, kas ir tavi līdzbiedri. Šodien tad šīs dienas jautājums, kas ir mūsu ceļa biedri, gan tavā ikdienas dzīvē, gan arī tad vai tavs ceļa biedrs ir baznīca, draudze, vai ir kāds cilvēks, kas tev ir palīdzējis pieredzēt Dievu, baznīcu, vai pats Dievs tev ir ceļa biedrs, līdzbiedrs, kā tu izvēlies savas dzīves ceļa biedrus, tad ar visiem šiem jautājumiem tu vari dalīties. Un šos jautājumus tad jūs atradīsiet mājaslapā katolis LV sadaļā sinodālais ceļš. Thank you. Tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs gājām. Sākumā līdz emaus tāpat ar kājām. Tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs gājām. Sākumā līdz emaus pēc tam pie tēva uz mājām. Visur gāju vien bija ne ceļš un dūksna, dvēselīte tumsā sīka gaismas plūksnā. Viss, kur gāju viens, bija ne ceļš un dūksna, dvēselīte izmisuma tumsā, līdz modās lūksnām. Tagad ceļu zinu, kungs to man iztaigā, sakoju tā pēdās, šai bēdu lejā baigā. Tagad ceļu zinu, kungs to man iztaigā, dzīvē sakošu un navētam, līdz skatīšu vaigā. bija ceļš, ko kopā mēs gājām. Sākumā līdz zemes tāpat ar kājām. Tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs gājām. Sākumā līdz zemes pēc tam pie tēva uz mājām. kopā mēs gājām, sākumā līdz zemām stāvot. Zapraszam serdecznie do udziału w, w pracach synodalnych. Una praxia cristiana que esprima la concretezza della sinodalità. Kā Dieva gars dves šodien? Queremos platicar hoy el sínodo. Wir reden um, über den synodalen Weg. Lai arī izteikties varētu gan ticīgie cilvēki, gan priesterīgi. Mēs iesaistāmies šajā sinodas sagatavošanas procesā. Jā, tad uh, mēs iesaistamies šajā sinodālajā procesā, uh, kur mūs šobrīd aicina baznīca, un arī Radio Marija vienmēr ir uh, baz, bijusi baznīcas uh, balss tavās mājās, un uh, baznīcai interesē klausītāji tava pieredze, tava uh, situācija šodien, tad tas, kā tu raugies uz saviem ceļa līdzbiedriem, ko tu uzskati par saviem ceļa biedriem, kas ir tavi draugi, tavas autoritātes, kā tu izvēlies šos savus līdzbiedrus, un vai tu redzi, kā arī sevi, kā baznīcas ceļa biedru, savas draudzes ceļa biedru, vai kāds no taviem draugiem varbūt tev ir palīdzējis kļūt par baznīcas ceļa biedru arī, vai Dievs ir tavs ceļa biedrs, tad šie ir tie jautājumi, ar kuriem tu vari dalīties. Tur arī ir dalīties ar to pieredzi, kā tu esi ceļa biedrs kādam citam. Šorīt no rīta tad daudzi no jums dalījās. Mēs zinām to, ka nu, tā rīta auditorija mums var būt atšķirīga no vakara auditorijas, tad klausītāji ļoti, ļoti lūdzam tavu iesaistīšanos. Tad ņēkam palīdzi mums atcerēties, kā klausītāji var iesaistīties šajā ceļā. Tā tad uh, varat uh, sūtīt īziņas studijā uz 266 77 272. Varat arī sūtīt, zvanīt uz studiju 679 69 131 un arī sūtīt e-pastu uz studija at rml.lv. Jā, Jākab, uh, varbūt tu arī padalīties ar to, ko tu redzi par saviem ceļa biedriem savā ikdienā, savā dzīvē. Jā, nu, man, man tā dzīve iegadījusies tā, ka uh, Man uh, diezgan liels darbs ir saistīts ar kalpošanu. Tas, ko es uh, dzīvē daru, ne tikai rādio Marija, arī kalpoju savā draudzē, trīsvienībā, e, eh, porvciemā, tātad uh, ar, ar video tiešraidēm. Un, un ne tikai iesaistos draudzes dzīvē, cenšos – Un jā, tā, ar tādu darīšanu vairāk. Un prieks, iesa, ka arī citi, kas iesaistās, palīdz uh, re, reāli pieliek savas rokas <laughs> kaut, kaut kādos darbiņos. Tie tad tie, tie draudzes lodzekļi, ar kuriem tu kopā kalpojam? Ja? Nu jā, ne tikai draudzes, arī rādījum arī. Brīnišķīgi. Eh, dodam vārdu tad arī eh, mūsu zvanītājiem, kas mūs ir sazvanījis, lūdzu. Labvakar, jums ir Biruta piezvanījusi. Prieks dzirdēt, Biruta. Nu, ja runājam par šiem ceļa līdzpiedriem, tad man liekas, ka līdzpiedri ir tie, ar kuriem tu vari dalīties, var uzklausīt viņu domas un izteikt arī savas domas. Un tad ir tā jāskatās tādā jau bērnībā atpakaļ, un man liekas, ka ārkārtīgi svarīga ir šī ģimene, šī kristīga audzināšana ģimenē, jo, manuprāt, tā, tā dod tādu pamatīgu ievirzi. Un es vēl ļoti labi atceros eh, to, kā es tiku sagatavot pirmajai komunijai, un starp citu man arī ir mana pirmā fotografija tieši no šīs reizes. Protams, ir bijuši arī attālināšanās periodi no baznīcas, bet, nu, jāsaka, paldies ir vecākiem, īpaši mammai, kura vienmēr ir atgādināja par eh, šo ticības spēka nozīmi. Un eh, liek saprast, ka to nekadā ziņā uh, nu, mēs nedrīkstam pazaudēt. Un īpaši jau tas bija padomu gados. Un man ļoti palīdz arī tas, ka arī nu, mano, manos rados tieši māsas ģimene, varbūt arī brāļa un viņa bērnu ģimenes ir tādi patiesi ticīgi. Un tāpēc ar, viņam, ar viņiem ir iespējams eh, dalīties visās šīs garīgajās izpausmēs, un tas ārkārtīgi ļoti, ļoti palīdz. Un man pašai prieks, ka man arī izdevies atrast arī tādu karīgo līniju savos darba biedros. Un es tā domāju, ja tu sāc meklēt, tad tu tiešām to arī atrod. Un lai tu pats būtu um, tāds uzpildījis, tad kaut ko arī citiem var, var, varētu dot, tad man ļoti, ļoti palīdz lūk šī bībeles lasīšana pat tiešām. Nu, tā ir kļūsi, nu vismaz jau divus, trīs pēdējos gadus, tā man ir kļūsi par ikdienas sastāvdaļu. Nu, protams, es nevaru neatzīmēt Radio Mariju. Man liekas, ka tieši pēdējie trīs gadi, viss šis Covid laiks, un tas, tas ir vienkārši ir bijis brīnišķīgs dzirdēt katru dienu nu, šos daudzos raidījumus, ļoti, ļoti nozīmīgos. Es domāju, tieši tādā garīgā izaugsmē. Tā kā, tā kā mm, paldies mm, jums visiem. Nu, jāsaka tā, nu, varbūt draudzē es Nezinu, es tā vēl neesmu iekļausies. Nezinu, varbūt man saturīgais raksturs vai kā, bet nu, tas diemžēl nav. Tur man ir jāatzīst. Mm. Paldies, ka klausījāties. Eh, varbūt, varbūt Birūti, tu vari pie viena padalīties, vai mums vispār ir vajadzīgi ceļu biedri. Varbūt, ka man ir vienam pašam jāiet savus. Nē, nē, nē, man liekas, ka nē, nē, nē, nē. tas nav, un es to pilnīgi varu tā, es pati tā, to tā jūtu. Uh, Un sevišķi lūk tas periods, tas, nu, tā, tie vidējie saucamie gadi, e, nu, tad varbūt es tiešām biju tā arī viena, bet tas man, tas man kaut kā pilnīgi attālināja no, no, no šī garīguma, no šīs ticības. Un, un man, ār, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši šī, šī dalīšanās, šī apziņa, ka tu, ka tu neesi viens. Nē, man, man personīgi tas ļoti vajadzīgs, un tas, tas, tas, ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Man mm. vismaz, es tā domāju un arī citiem, es tā domāju. Tad ceļa biedri mums palīdz uh, saglabāt kaut kādu savu stāju mugurkaulu. Jā, jā, mm. jā, jā. Un apzināties tās īstās vērtības, kas ir dzīvē. Un, un tiešām tas, tas, tas materiālās vērtības kaut kur aizspēld aiziet otrā plānā, un, un tās vairs nav būtiskas. Es vismaz personīgi to esmu pārbaudījusi <laughs> savā dzīvē, ka tas tā ir. Un tev vairs viņas nav pirmā vietā, absolūti vairs nav pirmā vietā. Un tieši tas, ka tu, ka tu rītus sāc ar lūkšanu, tas, tas ir vienkārši kļūst par nepieciešamību. Bet man jāsaka tā, nu, sākumā varbūt tas nemaz nav tik viegli. Tev sevi ir jāpieradina, tas varbūt tāds ir ilgstošās process, bet tas, tas, tas it kā tā, tā darbība kļūst automātiska, bet ne tā lūkšana automātiska. Tev gribas arvien vairāk, arvien vairāk kaut ko uzzināt, kaut ko darīt, lai sevi pilnveidotu un veicinātu šo garīgu izaugsmu. Brīnišķīgi, Birut, liels, liels paldies par tavu pieredzi un tavu dalīšanos. Paldies jums. Visu labu. Visu labu. Jā, tad uh, droši klausītāji arī tu uh, seko uh, pirtas, piemēram, droši zvani, raksti īziņas, varbūt ķēkam tu var atgādināt, un kā biruta mūsu sazvanīja un kā pārējie var. Jā, tā tad numurs nemainīgi 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Īziņas var arī uz 266 77 272 Un e-pasta studijā ir studija at rml.lv. Jā, tagad tad, uh, turpināsim ar dziesmu un ceram, ka klausītāji šīs, laikā, šīs dziesmas laikā tad arī tu uh, saņemsi drosmi un uh, piezvanīs uz ēteru vai atsūtīs īziņu vai ēpastu un padalīsies ar savu pieredzi, kas ir tavi ceļa biedri, tavi līdzgaitnieki, kā tu tos izvēlies un uh, kā tie tev ir palīdzējuši, varbūt tieši otrādi nav palīdzējuši kādā a, konkrētā dzīves brīdī, tad arī ar šo negatīvo pieredzi droši tu vari dalīties. Mēs ar Jēkabu priecāsimies tevi uzklausīt, un tas nepaliks tikai šeit ēterā, mēs tad tiešām arī šīs atbildes nodosim tālāk a, atbildīgajiem cilvēkiem, kas tās visas apkopos un nodos tālāk a, bīskapu konferencei, bīskapu sinodei, kas tiksies oktobrī Romā. Es uh, pierakstīju. apžēlojies morres por nós. Um sobrzał jest por nós. Um sobrzał jest por nós. Dārgais klausītāji, šobrīd baznīcā notiek sinodālais process, kurā dalāmies un uzklausām viens otra pieredzi. Baznīcā ir svarīga tava liecība un līdzdalība, tāpēc arī Rādio Marija Latvija ēterā martā un aprīlī katru ceturtdienu no pulksten 9 līdz 11 un no 8 līdz 9 vakarā sinodālais ceļš – Šajā ceļā arī tu vari izteikt savu pieredzi un dalīties par desmit dažādiem tematiem. Iesaisties šajā akcijā, dalies ar savu pieredzi un palīdzi baznīcai labāk realizēt savu misiju šodien. Zvani katru ceturtdienu no 9 līdz 11 vai arī no 8 līdz 9 vakarā, raksti īziņas, ēpastus un piedalies šajā ceļā. Ir 8 un 26 minūtes ar tevi ētrā priesteris Pēteris Skundra. Tehniķis Jākaps Rēns Pārkons. <laughs> Jā, un mēs esam šajā uh, vakara stundā kopā ar tevi, klausītāji, lai dalītos, uh, dalītos šajā procesā, uz kuru mūs aicina baznīca, aicina pāvests. Baznīca grib dzirdēt to, kā iet tev. Un uh, nekautrējies, nekautrējies padalīties ar savu pieredzi, seko birutas, piemēram, manuprāt, jā, es domāju, kamēr tu pats nepiezvanīsi vai neuzrakstīsi, tu nekad neuzzināsi, cik patiesībā tas nav nemaz tik sarežģīti un cik tas beigās ir vērtīgi tev pašam reflektēt to savu situāciju un ka tas arī nes, nesīs augļus baznīcē, kad oktobrī redzēsim, kā bīskapi no visas pasaules tiekās, ar visu savu tiecēžu, ticīgo pieredzi, tad mēs redzēsim, cik bagāta ir šī pieredze baznīcā, un mēs bieži vien arī tad varbūt nu, sūdzamies, ka ir autoritātes, kas pieņem lēmumus, neņemot vērā mūsu situāciju, tad šobrīd ir tā iespēja tieši dalīties, un jā, tad mēs ar prieku arī uzklausīsim tevi, tad dodam vārdu nākamajiem klausītājiem. Kas mums ir sazvanījis? Lai slavēts Jēzus Kristus šeit līga. Mūžīgi. Līga. uh, <laughs> nu, domājot par uh, maniem ceļabiedriem, uh, nu, noteikti uh, mana pirmā ceļabiedra, kad man vispār ieveda uh, katoļu baznīcā, mana bijusī darba kolēģe, jo bija tā, ka tad, kad man dzīvē bija ļoti sarežģīta situācija. Nu, īsi sakot, bija tā, ka man vajāja viens cilvēks, jo viņa ieteica uh, tos sarežģījumus nevis iet risināt pie psihologa, bet aiziet pie priestera. Mm -hmm. un, uh, un, un tā es nonācu Katoļu baznīcā. Es, uh, man, man uzreiz kaut kā ļoti tas piesaistīja, un es uh, Eh, es kļuvu diezgan eh, aktīva jau tajā draudzē, tā bija Rīgas eh, sava diamāta draudzē, ja. Un uh, vienreiz, tad, kad uh, man vajadzēja aizstāt uh, ēģelnieku, ja, un es, es tur savu laiku arī pat spēlēju kā ēģelniece, ja, tad uh, tās Andrejs mani ir aizvedis, uh, ka viņš kalpoja jogas draudzēs, viņš uh, mani uzaicināja uz Ikšķels Karmelu, un tur es jau, jau cik jau, tūlīt jau būs desmit gadu, kopš es tur kalpoju. Uh, un uh, tur man ir atkal citi ceļa biedri, tur man uh, jau otro sezonu aktīvi man spēlē divas uh, māsiņas, muzikantus, ja, ka man viņām ir laic, laicīgi jāsagatavo repertuārs, jā, jā, jāplāno daudz vairāk savus laiks, ja nevar tā vienkārši aiziet un nospēlēt, ja. Mhm. Uh, tomēr ir šis sagatavošanās laiks, tad arī, uh, nu, jā, jābūt uh, Teiksim tā, šis kopīgais pienākums draudzes dzīvē palīdz tad labāk sagatavoties svētajai visai, nu, nekā nu, vienkārši aizskriet jā, pa taisnību. Jā, jā mm. tieši tā. Uh, un, uh, nu, un vēl jā, nu, nu, man, it kā jau Jēzus ir mans ceļa biedrs, bet, bet man šķiet, ka es uh, ka kādu laiku es biju pa, pa viņu tā īsti Nu, īsti nedomāju, teiksim tā, bet mm. tagad uh, pēdējā pusgadu laikā man atkal, uh, uh kas saka, prāts ir pamodies, dvēsele pamodusies, un uh, es katru vārdu, ko, uh, ko izsaka svētajā misē, ja es, man katrs tas vārds aiziet vienkārši līdz sirds dziļumiem, ja, mhm. līdz, līdz prāta, uh, kas saka, pēdēj, pēdējiem, kas saka, diedziņiem, ja, līdz, līdz, līdz saknēm, ja, un, uh, es, es jūtu, ka be, nu, bez Jēzus mana dzīve noteikti būtu daudz, daudz nabadzīgāka. <laughs> Teiksim tā, ja, ja man nebūtu mans draugs Jēzus, ja man nebūtu viņa brīnišķīgā vadītāja dievmāmiņa, tad, tad, tad, ja, ja man nebūtu dievmāmiņa kā māmiņa, es domāju, es daudz sāpīgāk pārdzīvotu savas mammas aiziešanu mūžībā. Mm. Mm. Bet, uh, jā, man ir dievmāmiņa, kas arī mana ceļa biedra, uh, jo es uh, regulāri rodos rožu kronijā pēc pēdējā nedēļas laikā pat divas un pat trīs rožkroņas dienā palūdzos, jā, nodomā par mieru Ukrainā un pasaulē. Mm. Mm-hmm. Paldies, paldies Līga, par tavu dalīšanos. Un, un es ceru, ka ar savu entuziasmu, savu dedzību, ar savu paraugu kā kristiete, ka es, es būšu ceļabiedra arī citiem. Mm. Ka, ka citi arī mani izvēlēsies kā savu ceļabiedri, mm. ieraudzīs manu dedzību un, un pievērsīsies. Labi, paldies tev. <laughs> Paldies, Jā, paldies. Par, paldies par zvanu. Visu labu. Visu labu. Jā, tad uh, 679, 691, 31 ir tas telefona numurs, uz kuru tu vari klausītāji uh, zvanīt un dalīties ar uh, savu uh, pieredzi. Un uh, tad arī tu vari rakstīt īziņas un ēpastus, ja ka palīdz man atcerēties, kādi tad ir tie mūsu kontakti. Jā, 679, 691, 131 numurs studijā un uh, 67 266 77 272 ir numurs, kur var sūtīt īziņas, kā arī studija at rml.lv. Bet tagad, tad, kamēr jūs uh, rakstat savas īziņas un uh, gatavoties zvanīt mums, tad atskaņosim nākamo dziesmu. und du bist schön. Alles in dir, alles in dir, du bist gut. Alles in dir, alles in dir, du bist wahr. Alles in dir, alles in dir, du bist was ich will. Und du bist schön. listen dear, Alison dear. 알았으니 알았으 Zapraszam serdecznie do udziału w, w pracach synodalnych. Una classe eclesiale che esprima la concretezza della sinodalità. Kā Dieva gars dves šodien? Queremos platicar hoy el sínodo. Wir reden mm, ähm, über den synodalen Weg. Lai arī izteikties varētu gan ticīgie cilvēki, gan priesteri. Mēs iesaistāmies šajā sinodas sagatavošanas procesā. 8,36 minūtes, 4. dienas, 3. marta vakarā, dienā, kad ejam sinodālo ceļu. Mēs katru ceturtdienu, izņemot lielo ceturtdienu, kad sāksim jau svinēt lieldienas, iesim, iesim šo ceļu, uz kuru mūs aicina baznīca, Te gan džinglā izskanēja tās varētu būt desmit reizes, bet uh, ir astoņas īstenībā šīs, šie temati, jautājumi bloki, uh, kurus mūsu baznīca aicina pārdomāt un ar kuriem baznīca mūs aicina uh, dalīties. Un varbūt Jākap to var pastāstīt mūsu klausītājiem, kāpēc uh, šāds ceļš ir ejams, uz ko baznīca mūs aicina. Kā tu to saproti? Nu, pirmkārt, jā, baznīca mūs aicina, uz to pamudina pāvests un ja, uh, ja mēs iesaistamies baznīcā, tad mēs arī darām to, ko baznīca aicina, vai ne? Mm. Kas, un uh, es to varbūt nosauktu, uh, ka tas tāds varbūt, uh, es nezinu, kā to nosaukt, uh, vai flashmobs, vai nu, aktualitāte, bet, nu, mm. nu, patiesībā, nu, tas nav tikai šī brīža tāds, bet eh, tas ir tas, ko mēs izceļam, ko baznīca izceļ šajā brīdī kā Jā. svarīgāko, eh, kādas ir mūsu attiecības eh, pašā draudzē, kā, kā mēs viens otru stiprinam ticībā, Un baznīca arī noteikti aicina un labprāt uzklausa arī to cilvēku viedokli, kur ir no citām konfesijām, citām reliģijām, vai vispār sevi nesaist ar eh, kādu ticību, jo arī šie cilvēki ir mūsu līdzgaitnieki, un arī viņi kaut kā redz to baznīcas misiju un redz, kā baznīca iet ar šo misijas izpildi, tā kā droši klausītāja eh, tev ir kādi draugi, eh, paziņas, kuri varbūt ikdienā baznīcā neiesaistās, bet viņi var teikt, hei, Šobrīd ir tavs brīdis, ka tu vari palīdzēt baznīcai, kā organizācijai, kā kopienai, kā ģimenei būt uzticīgai tai savai misijai un padalīties ar savu pieredzi. Nu jā, Pēter, tu, tu pieminēji to ekumenismu jautājumu, un patiesībā arī, jā, es visu laiku biju tāds... Uh, katoļu cilvēks, gāju pie katoļiem, un es īsti pat nezināju, kas, kas notiek citās baznīcās. Un tā. un tad vienā dienā Dievs man uzrunāja ar šādiem vārdiem. Nu, ka, ka Dievs ir tik pilnīgs, neizsakāms, ka viņu nevar ietērpt vienā <laughs> konfesijā. Un, mm. un tad viņš man aicināja aiziet, nu, paskatīties sākumā. Mm. Nu, jā, un tas, tas man tiešām pavēra skatu uz, uz Dievu. Tad citu konfesiju klātbūtni palīdz labāk iepazīt ticību un Dievu. Nu jā, jo tas pamaina skatījumu. Tu, tu vari skatīties no priekšu, tu vari skatīties no sāniem un ieraudzīt ko citu. Skaidrs, paldies. Tad klausītāji gaidam arī tavu dalīšanos, tavu pieredzi, par to, kas ir tavi ceļabiedri, ar kuriem tu vari iet kopā un kā tu izvēlēš šo savus ceļabiedrus. Jā, un Pēter, gribu jautāt, mēs, ok, es paliecināju, te vēl zvanīju, mē, mēs tādi e, laji, ticīgi tauta, bet uh, tu esi priesteris un uh, es tiešajā ar to, kas notiek baznīcā un <laughs> Tāpat kā Kāda ir tava ceļa līdzbiedri? Tāpat kā mēs visi, arī priesteri ir saistīti ar baznīcu un ar, eh, ar Dievu un ar eh, visiem pārējiem ticīgajiem. Un es arī redzu nu, kā savus eh, ceļa biedrus, protams, savu ģimeni, īpaši savu brāli, ar kuru man ir varbūt tāds tuvāks kontakts šobrīd. brīdi nu, māsas šobrīd ir vienkārši aizņemtākas un bija šī tālāk, un tad mēs tā satiekamies retāk. Noteikti tie ir tādi draugi un nu, tādi ticības piemēri, ar kuriem es esmu sastapies, kas man ir bijuši nu, kā tādi mentori vai kā tādi ceļa rādītāji, pavadītāji, un es arī šobrīd meklēju tādu sev atbilstošu garīgo vadītāju, uh, kas varētu man palīdzēt tā no malas paraudzīties uz to savu ikdienas dzīvi un kur es šobrīd eju un kur tajā visā ir Dievs. Tāpat arī noteikti tas ir mans terapeits, pie kura es eju un ar kur es varu dalīties un būt nu, tāds atklātāks, bet arī visi tie draugi un, un protams, ka visus šos cilvēkus es izvēlos. Nu labi, manas ģimenes gadījumā tos cilvēkus es neizvēlos, bet terapeitu, garīgo vadītāju, draugus es, es izvēlos un uh, tad arī skatos, ar ko es labprāt dalos, un es arī esmu piedzīvojis to, cik man tas ir palīdzējis, teiksim tā, daloties kaut kādos skumjos brīžos, ka, nu, tev paliek vieglāk, ka tevi uzklaus, un daloties tādos priecīgos brīžos, man, nu, tad atkal ir tas prieks, kurš tiecās dalīties, un vienmēr ir gribējies, lai arī citiem būtu tas prieks, kas man ir pārņēmis. Uh, Un eh, tāda viena no spilgtākajām epizodēm es atceros ar kādu savu labu draugu no skolas laikiem, kurš nav ticīgs un viņš neiet uz baznīcu, viņš nav kristīts, bet eh, nu, tādā sev grūtā laikā eh, nu, tieši viņš bija tas, kurš man palīdzēja pieņemt tādu svarīgu lēmumu dzīvē, vienkārši pasakot, ka, Pēter, tu, lai ko tu izvēlētos, tu būsi man labs draugs, un es atbalstu uh, ambus tavus ceļus. Protams, tas nepalīdzēja varbūt pieņemt lēmumu, izšķirties par vai pret par kaut ko, bet, bet tas iedeva tādu brīvību, ka, hei, manī mīlēs un mīl tādu, kāds es esmu un pieņem. Un tā bija tāda ļoti atbrīvojoša pieredze, ko es saņēmu no, no sava drauga, ar kuru mēs varējām kopā mācīties, arī vārīt visādas ziepes un, un, un, un diskutēt arī par visādām lietām. Un tādā veidā es saņēmu milzīgu, milzīgu atbalstu no viņa. Un, protams, radio Marija kolēģi, klausītāji, tie ir, nu, tie varbūt arī ir tādi līdzbiedri, ko es neizvēlos, bet kas arī ir, nu, daudz palīdzējuši. Um, es tā esmu arī dalījies, es nestrādātu radio Marija, diez vai tad es tik ļoti sekotu līdz tam, kas notiek baznīcā vai kas notiek sabiedrībā, meklējas atbildes uz to, kā baznīca uz to visu raugās, kāda ir baznīcas teoloģiskā vai sociālās mācības atbilde. Nu, Radio Marija direktora pozīcija to pieprasa, ņemot vērā to, ka Radio Marija ir uh, līdzgaitnieks baznīcai. Mēs neesam baznīcas organizācija, bet mēs esam līdzgaitnieks baznīcai, vienmēr tad esot uh, atbalsts pāvestam, esot atbalsts vietējiem bīskapiem, un uh, pat ja arī varbūt tur ir kāda, kādreiz spriedzi vai, vai kaut kāda atšķirīga uzskati, ka mēs nenostājoties nevienā pusē, skaidrojam to, kāda ir baznīcas mācība, un uh, uz ko mūsu svēda arī baznīcas autoritātes, un tas ir vienmēr bijis baznīcas, nu, rādījām arī tāds mērķis, un manuprāt, arī ļoti parāda to, cik baznīca ir vienota, kur vakar mēs sazvanījāmies ar Ukrainu, mums ir bijuši sazvani arī ar citām valstīm, un tas pats garīgais svētceļojums, kur mēs varam lūgties ar cilvēkiem, kurus mēs iespējams nekad dzīvē nesatiksim, sākot ar Austrāliju un beidzot ar tālāko ASV nostūri, uh, un, un visiem, gan rekur Krievijā un šeit Latvijā, Lietuvā, un vis tālākajos arī Dienvidu nostūros Āfrikā, Dienvidamerikā, visur, visur ir Radio Marija un mēs visur varam būt kopā, pat, ja mēs viens otru neredzam. Jā, uh, atcerējos arī, uh, kas man ļoti stiprināja ticībā bija uh, tie pasaules jauniešu dienas un eh, TZ mm. dienas, kad, kad tiešām arī no visādām valstīm sabrauc kopā un, un jūs, jūs esat brāļmās? Tāds bars. <laughs> ja, tas mani pārsteidz arī kādreiz, jo nu, mēs latvieši neesam no tiem cilvēkiem, kas uzsāk sarunu sabiedriskajā transportā, piemēram, vai ne? Uh, pat ja mēs nu, būtu Latvijā un, un tā, bet uh, pasaules jauniešu dienās kaut kā neveļus tierogi, ka tur ir cilvēks ar to jauniešu dienu somu vai šāli vai kreklu vai kas jau nu tur tiek izdalīts kā atribūtika un tu gluži neveļus sāc runāt un o, no kurienes tu esi un, un, un kā ir tur pie jums un, un uh, liekas, ka tu to cilvēku es jau zinājis jau, jau sen. Un, nu jā, nu man, man tas lielākais moments bija tas, ka uh, es biju pasaules jauniešu dienās Polijā, mm. un tur bija tā, tā pēdējā, pēdējais pasākums, tur tādā milzīgā pļavā, kur mēs visi sanācām, un to, mm. tā, ka, cik tālu tu vien redzi. Uh, Un, un pilns ar cilvēkiem. Viss tas milzīgais laukums. Ap pilns ar, cilvēki, jā, jā. Un, un mēs tur svinējām misi, mēs tur gulējām visu nakti. <laughs> Turpat tās pļāvā sagaidījām pāvestu. Tas, tas bija vienkārši. Ko jāgatavojas pasaules jauniešu dienām uh, Lisabonā 2023. gada augustā. Tā kā klausītāji, tu vari arī pamazām gatavoties šim pasākumam. Vēl ir uh, 3-4 minūtes uh, laika uh, atsūtīt savus īziņas vai piezvanīt šeit uz ēteru, un klausītāji priecāsimies dzirdēt ar, arī tavu kādu liecību. Ai, izaicinam arī kādu vīru. Te mums ir bijušas dāmas, uh, kuras ir zvanījušas uz ēteru, uh, rakstījuši īziņas, tad uh, ceram, ka arī kāds kungs mums šovakar pievienosies, lai mums te ir jākabu nav. No vieniem pašiem jābūt, un tad arī varēsim šo dalīšanās procesu noslēgt. Tagad dodam vārdam Jā, es esmu izvēlējies dziesmu, tur skanēs gan uh, vārdi Alleluja, bet tas ir uh, atsauce uz 150. psalmu. Ļoti skaists skaņdarbs, viss, ko tu man šodien dāvā, ir žēlastība tava, un kaut arī ir gavēņa laiks, tomēr mēs joprojām varam pateikties Dievam par visu, ko viņš mums dāvā, tāpēc arī šāda izvēle. Slavējiet Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, slavējiet viņu ar bazūnes skaņām, slavējiet viņu ar ģitāru un kokli slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm, slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm, slavējiet viņu ar šķindošiem dejušķīvīšiem, slavējiet viņu ar skaņajām cimbalām, visi, kam dvāša, slavējiet kungu. Aleluja! Viss, ko tu man šodien dāvā. ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis. slavējiet Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ. Visi, kam dvāšā, slavējiet kungu! Aleluja! Jā, tas ir Kaspars Dimiters ar dziesmu Visu, ko tu man šodien dāvā dziesmu, kas balstīta uz 150. psalmu. Uh, arī visi šie mūsu dzīves līdzgaitnieki ir žēlastība, par kuriem mēs šodien dalamies, un ļausim tad Oskaram noslēgt šo dalīšanos. Oskars arī vēlas padalīties ar to, vai ir vai nav vajadzīgi līdzbiedri mūsu dzīves ceļā, tad Oskar dodam tev vārdu. Um, 94. gadā <clears throat> es atnācu uz draugu jauno paudzi. Jā, mhm. un, um, tā draudzene ļoti radikāla, un, un viss, tas man ļoti palīdzēja ticībā manā. Jā. Mhm. Uh -huh. un, es pēc tam, pēc, pēc kāda brīža, <clears throat> pabeidzu tos līderu kursus uh mhm. -huh. un vadīju uh, šūniņu, kurā bija tādi cilvēki, kuri jau, teiksim, nu, tur ļoti, ļoti bieži lieto alkoholu, un, un, un, un trīs čaļi man bija tādi, kas jau dzīvo tur dārzos, un kuriem patstāvīgas dzīves vietas nav, nu, bombži, ja. Mm. Vot, un es ar viņiem dalījos, un uh, kopā ar viņiem, uh, nu, ļoti svarīgi ir tavs ceļabiedrs. Ja? Mm -hmm. Un no tiem ceļiem, tur teiksim, nu, diviem tas palīdzēja. Ja? Nu, mm -hmm. uh, bet nu, viens tur, teiksim, tur viņš savā laikā tur nodzērās un nomira, bet divi, nu, kā saka, izgāja no tās situācijas un, un kā saka, dievam tic līdz šai dienai viens uh, izglāba savu ģimeni, kā saka, viņam bija sieva, kura tur dzīvoja reizekne un arī nodērusies, un bērni tur divi. Eh, viņš viņus atgrieza pie sevis, teiksim, uz, uz, uz, un dzīvoja kopā. Tagad viņi aizbrauca prom uz Angliju. Anglijā tur dzīvo, viņš bieži atbrauc un Eh, ir ļoti pateicīgs. Eh, nu, es viņam <clears throat> savā laikā teicu, saku, tu paldies, saki, nevis man, bet Dievam. Mm. <laughs> jo Dievs eh, rīkojās caur mani un uh, ir izglābis tevi no šitās visas, nu, no sātana varas, ja? Mm. Vot, un tā kā ļoti, ļoti svarīgi, kas ir tavs ceļa biedrs. Un arī droši vien pašam būtu par labu ceļa biedru otram. Jā, jā no tevis teiktā, tad var saprast, ka tu esi bijis tas, kurš uzvēl, uzņemās varbūt tādu atbalsta lomu, lai, lai palīdzētu otram viņa ceļā? Nē, nu, savā laikā man ļoti palīdzēja. Uh, mm. Tur arī bija cilvēki, kuri, kā saka, <clears throat> ar Dieva palīdzību. Nu, man bija ceļa biedri, kuri, mm, nu, es nostājos uz pareizā ceļa un mm Un, un, un, un, un tad es turpināju atkal darīt to pašu. Paldies, paldies Oskar, par tavu dalīšanos un tavu liecību. Es domāju, ka tā arī ir tāda ļoti iedvesmojoša. Jā, paldies jums. Jā, <laughs> ar labu nakti tad. Jā. Nu tā, es domāju, ka Jēkab mēs varam laikam noslēgt šo dalīšanos. Ir 8.54 minūtes 4. 3. martā drīz turpināsim, tad ir vakara pasaciņu, un jā, starp citu bērni arī varēja dalīties. Nākamā jā. reizē, nākamā jā. ceturtdien, tad atkal Bet, mēs šeit tiksimies. Bet nav jāgaida nākamā reize, jūs jau varat sūtīt savas liecības arī ne raidījuma laikā uz uh, uz info. Tad labāk uz e-pastu. Jā. jā, uz mhm. e-pastu mm. info at rml.lv vai arī sūtat eh, pastā uz eh, Ojāra Vāciešu ielu 6 Rīgā LV 1004 eh, ar norādi Radio Marija Latvija. Jā. Jā par sinodālo ceļu, tad atkal dalīsimies nākam ceturtdien. Nākam ceturtdien temats būs uh, par uh, ieklausīšanos. Uh, par to, vai mums ir dialogs ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt, vai mūsu ticība iespēdo šo dialogu, vai mēs ieklausamies citos cilvēkos, vai citi cilvēki ieklausās mūsos, kā mēs viņos ieklausamies un kā mēs esam piedzīvojuši, ka kāds ieklausās manī, eh, kā šī arī savstarpējā ieklausīšanās viens otrā mums palīdz iet šo kopīgo ceļu un piedzīvot to, ka esam ceļa līdzbiedri tad noteikti, jā, kā mēs ieklausāmies arī kādās autoritātēs, vai tas būtu pāvests vai bīskaps vai būtu, nu, kāds garīgais skolotājs, tad tu vari arī jau gatavoties šai nākamajai tikšanās reizē, kas atkal būs nākam ceturtdien no rīta no pulksten 9 līdz 11, pēc tam no vakarā no 8 līdz uh, 9, uh, tad mēs... Uh, aicinām tevi jau tagad pārlasīt šos sinodālā ceļa materiālus, pārlasīt tos jautājumus, kas būs šajā otrajā uh, blokā, un tā mēs tad arī iesim cauri uh, visiem šiem uh, blokiem, kas ir astoņi beigu beigās. Paldies, paldies Jākab tev, ka biji kopā ar mani. Paldies, paldies arī tev. <laughs> Paldies, jā, paldies klausītājiem drosmīgajiem, kur iesaistījāties, dalījāties, ceram tad ar jums tikties nākam ceturtdien jau par nākamiem jautājumiem. Un aicinam arī jaunus klausītājus pievienoties, kuri vēl nav zvanījuši. Tie, kas bērni pieslēdzās gaidīt vakara pasaciņu, jūs varat pieslēgties kādu pusstundu ātrāk, lai arī padalītos, jo mums tad interesē visu cilvēku pieredze. Un Ticīgi. ņemiet vecākus līdzi. Un ņemiet vecākus līdzi noteikti arī, lai viņi dalās un, un stāsta savu pieredzi. Tālūk, tad pavisam drīz turpinam ar vakara pasaciņu. Zapraszam serdecznie do udziału w, w pracach synodalnych. Una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità. Kā Dieva gars dvēs šodien? Queremos platicar hoy el sínodo. Ich reden ähm, über den synodalen Weg. Lai arī izteikties varētu gan ticīgie cilvēki, gan priesterīgi mēs iesaistāmies šajā sinodas sagatavošanas procesā. Dārgais klausītāji, šobrīd baznīcā notiek sinodālais process, kurā dalāmies un uzklausām viens otra pieredzi. Tāpēc arī Rādio Marija Latvija ēterā martā un aprīlī katru ceturtdienu no 2009 līdz 11 un no 8 līdz 9 vakarā sinodālais ceļš.